أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى Je, umemwona yule aliyegeuka na akatoa kidogo kisha akajizuia? أعنده علم الغيب فهو يرى Je, anayo huyo elimu ya ghaibu? Basi ndiyo anaona suhufi Musa, au hakuambiwa yaliomo katika vitabu vya Musa wa Ibrahim alladhi waffa, na vya Ibrahimu aliyetimiza ahadi alla taziru waziratu wizra ukhra, ya kwamba hakika nafsi iliyobeba madhambi haibebi madhambi ya mwingine wa alaysa lil insani illa ma sa'a na ya kwamba hatapata mtu ila aliyoyafanya mwenyewe wa sawfa yura na kwamba vitendo vyake vitaonekana thumma yujzahu aljazaa kisha ndiyo atalipwa malipo yake kwa ukamilifu wa anna ila rabbikal munzir muntaha na kwamba kwao Mola wako mlezi ndiyo mwisho wa annahu huwa adhaka wa abaka na kwamba yeye ndiye anayeleta kicheko na kilio wa annahu na kwamba yeye ndiye anayefisha na kuhuisha. Wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, na kwamba yeye ndiye aliyeumba jozi dume na jike. Min nutfatin idha tumna, kutokana na mbegu ya uzazi inapomiminwa. Wa anna alayhi nash'ata ukhra na kwamba ni juu yake ufufuo mwingine. Wa anna annahu huwa aghna wa aqna, na kwamba ni yeye ndiye anayetosheleza na kukinaisha. Wa annahu huwa rabbu shi'ra, na kwamba hakika yeye ndiye Mola mlezi wa nyota ya Shira. Wa annahu ahlaka adanil ula, na kwamba yeye ndiye aliyewaangamiza Adi wa kwanza. Wa fama abqa na Thamudi akuwabakisha wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atwa na kabla yao kaumu ya Nuhu na hao hakika walikuwa ni madhalimu zaidi na waovu zaidi walmu'tafikata ahwa na miji iliyopinduliwa ni yeye aliyeipindua fawashaha ma yaghsha vikaifunika vilivyofunika tabi ayi ala'i rabbika tatamara basi neema gani ya Mola wako mlezi Unaifanyia shaka hadha nadhirun minan الأولى Hili ni onyo katika maonyo yale yale ya zamani. أزفت الآزفة Kiyama kimekaribia. ليس لها من دون الله كاشفة Hapana ukifichua isipokuwa Mwenyezi Mungu. أفمن هذا الحديث تعجبون Je, mnayastajabia maneno haya وتضحكون ولا تبكون na mnacheka wala hamli wa antum samidun nanyi mmeghafilika fasjudu lillahi wa'budu basi msujudieni Mwenyezi Mungu na mumwabudu Allahu akbar Allahu akbar la Je, umezingatia ukamona anepuza kuifuata haki na akatoa kidogo katika mali na halafu akakata kabisa kutoa? Je, huyo anayo elimu ya kujua mambo ya ghaibu? Basi kwa hivyo ndiyo anayajua yanayompelekea kuiacha kuifuata haki na akafanya ubakili wa mali. Kwani huyo hakuambiwa yaliyomo katika vitabu vya Musa na Ibrahimu aliyefika ukomo wa kutimiza aliyoagana na Mwenyezi Mungu ya kwamba hapana mtu atakayembebea dhambi mwinginewe na kwamba mtu hapati ila malipo ya vitendo vyake mwenyewe na kwamba vitendo vyake vitakuyetangazwa na ataviona siku ya kiyama iwe ni kumtukuza mtenda mema na kumkebehi mtenda maovu kisha kila mtu atalipwa malipo anayostahiki na kwamba kwa hakika ni kwa mula wako mlezi wala si kwa mwinginewe ndiyo miadi ya kurejea. Na yeye peke yake ni mwenye uweza wa kufanya uso uonyeshe furaha au maudhiko. Na pia ni mwenye kuziumba sababu za starehe na dhiki. Na hakika ni yeye ndiye mwenye kuondoa uhai na kuleta. Na yeye ndiye aliyeumba vitu kwa jozi, yani dume na jike binadamu na wanyama kutokana na manii yanayomiminwa. Makusudio ya aya hii tukufu ni kuonyesha uwezo Mwenyezi Mungu mtukufu kwamba yeye ameumba waume na wake katika wanadamu na wanyama wote kutokana na tone la manii ambayo humo humo mnaume na uke na juu ya udogo wake na udhaifu wake ndiyo chemchemu ya uhai. Umuujiza wa Qurani unadhihirika katika aya hii tukufu, ukikumbuka kuwa ulimwengu ulikuwa haujui mpaka hivi karibuni kuwa katika maji ya mwanamume ndio zimo mbegu yani spams na katika maji ya mwanamke mna vijiyai yani ova. Ndiyo vikakutana vijidudu vya manii ya mwanamume na vijiyai vya mwanamke vikawa kitu kimoja, ndiyo hiyo huwa mimba. Ukweli huu ulitajwa na Kurani kabla ya kuvumbuliwa na elimu za sayansi. Na juu yake yeye ndiye kufufua baada ya kifo. Na yeye ndiye anayetoa kinachotosheleza na akaridhisha kwa kinacho kinaisha na cha kuweka akiba. Na hakika yeye ndiye Mola mlezi wa hii nyota kubwa inayoitwa Shira yani Sirius au Dogstar Makusudio hapa ni nyota hiyo inayoitwa Shira, Aliamania au wanavyoita wazungu Sirius au Dogstar. Nyota hii inang'ara kwa nguvu zaidi kuliko nyota zote ziliomo katika kikundi cha nyota kinachoitwa Al-Kalbul Akbar, kwa kizungu Canis Major au Greater Dog. Nyota hiyo ndiyo inayozagaa sana mbinguni na huonekana kusini ya mstari wa kati wa mbinguni kiasi ya daraja 18. Na kwa jina hilo la nyota ya mbwa ikijulikana hata miaka elfu tatu iliyopita. Katika mabaki ya michoro ya mafirauni wa Misri imeashiriwa pia. Mwenyezi Mungu ameitaja hasa kwa kuwa Waarabu walikuwa wakiabudu hapo kale. Na pia wa Misri wa zamani kwani kutokea kwake upande wa mashariki katikati ya mwezi wa Julai kabla ya kuchomoza jua kulikuwa kunafikiana na wakati wa mafuriko ya Misri ya kati, yaani katika tukio muhimu kabisa katika ulimwengu huo wa kale. Na tukio hili huenda ndilo lililofanya kuanzisha kuwekea kiwango urefu wa mwaka katika dunia nzima. Kwani kudhihiri nyota ya Shira kabla ya kuchomoza jua hakutokei la mara moja tu katika mwaka. Basi huu ndiyo mwanzo wa mwaka mpya. Na yeye ndiye aliyewateketeza kinaadi wa mwanzo kaumu ya Nabii Hudi na akawateketeza Thamudi kaumu ya Nabii Saleh hakuwabakisha. Na aliwaangamiza kaumu ya Nuhu kabla ya kuangamiza Adi na Thamudi. Hakika hao walikuwa wamekithiri kudhulumu na wamezidi kwa waasi kuliko Adi na Thamudi. Na miji ya kaumu Luti iliyopinduliwa juu chini, ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeipindua. Akaizunguka kwa kuiadhibu kama alivyoizunguka. Basi katika neema za Mola wako mlezi, una shaka nayo ipi? Hii Qur'ani ni onyo katika jinsi ya yale yale maonyo ya kale walioonywa kwayo watu waliotangulia. Kiama kimekaribia na wala hapana kukujulisha wakati kitakapotokea ila mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hivyo nyinyi mnapinga kila la kweli na mnaistajabia kukuikataa Qurani na mnacheka kwa kejeli na maskara wala hamlika mafanyavyo wenye yakini nanyi mmo katika pumbao la kutakabari basi msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeteremsha Qurani kuwa ni uongofu kwa watu wote na muabuduni yeye tu peke yake mwenye kutukuka kwa utukufu wake.